Louis de Guillon Matignon guti ezagutua da hemen iparaldean alta joan dena abenduan bi liburu argitratu ditu frantsesez, Pei Basque Libre edo Euskal Egia Libre izenarekin. Euskal nazionalismoaren historia eta gaur egungo egoera aipatzen du hauetan. Louis de Guillon Matignon, Frantzia mailan ezakutua da jende ibiltarien eskubidean defendatzaile bezala. Euskal Egiarekin lotura katseman eta egoerari interesatu zen. si vous voulez, j'ai pris mon combat pour les gens du voyage et j'ai compris que les Basques avaient des revendications qui étaient très similaires. La revendication, elle est simple, c'est on ne veut pas disparaître en tant que peuple, donc on se bat pour notre identité, on se bat pour notre culture. Louis de Guillaume Atinonek, ogoita bost urte ditu, Bretañako familia noble batean sortu da, eta politikan asisten goiz, ala nola Europar alderdiaren burua da gaur egun, Euskal Herriaz bere bi liburuak idazteko iparaldean ibili da, gaztetxetako eta abertzale mugimenduko akto les minorités m'intéressent parce que les minorités, elles sont, elles sont vitales aujourd'hui pour la culture en général puisqu'elles représentent des modèles alternatifs. Et plus on aura de modèles alternatifs, Minoriek interesatzen haute. Eredu alternatiboak baitira eta beharrezkoak dira. Pentsatzeko molde ezberdinak dira. Ulektu dut jende ibiltarien bohokak eta euskaldunenak lotura bazuela. La revendication elle simple, c'est on veut pas disparaître en tant que peuple, donc on se bat pour notre identité, on se bat pour notre culture. Idaz legazteak nahi zuzentzen ditu bere biliburuak eta euskaldun gazteai batez ere. J'aimerais bien évidemment que ce livre soit lu par les plus jeunes parce que bien évidemment, c'est un livre qui est quand même tourné vers la Naikonuke liburu hau gaztek irakur dezaten. Bi belaunaldien arteko transizioan kokatua da. Ikaren borroka mingarria ezagutu dutenen eta gaurko gazten artean. Hots, Euskal Herri moderno eta Euskalduna eraiki nahi dutenak. Louis de Guillaume Matinonek politika austea erabaki du bementuko, zuzenbide ikasketak segitzen ditu abokata izateko.